A užasno je on boravište. izlaz iz ovoga? Dokad ovako? I dokad će moja porodica čekati da se otac, sin, brat, vrati neka svojoj kući i donese osmijeh čestitog oca svojoj djeci? Jer je to bilo, braćo i sestre, nemoguće. Zato što taj otac davno svoj osmijeh potroši u nekoj od kafana i hotela, dijeleći ga ljudima i ženama sumnjivog morala. Moja porodica je uvijek čekala pažnju. Nadala se da će taj otac doći i u večernim satima sa svojom porodcom da im ponudi toplinu očinstva. Nažalost, to je bilo nemoguće izvesti jer se sva snaga trošila na odgoju kafanskih mangupa i nemoralnih osoba i bilo je nemoguće pored toliko grijeha koje je ta vrsta posla nudila u isto vrijeme biti dobar i odgajati porodicu. Allah i braćo, bilo je nemoguće. ديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الأمم وديلي سلامي يا رايح للحرم Polako su se navikavali na mene moji najbliži. U momentu kad mi je brak bio na rubu propasti, moju kuću je obasjalo novo svjetlo. Primijetio sam jedne noći da moja supruga izgleda nije u kući. Počeo sam da je tražim i kad sam otvorio vrata sobe na spratu, ugleda prizor, kakav sam samo sanju i želio da vidim. Moja žena stavila maramu, obukla nekakvu dugu suknju gdje je našla, ne znam, i pada Allahu na seždu. Radost je bila neizbirna. Odjedno sam, odjedno sam, odjedno sam svoju ženu zavolio. Dotad samo Allah zna kako sam osio prema njoj. Danas moja Hanuma ima završen prvi stepen kurs arapskog jezika i morat ću izgledati kod nje na česovi. يا رايح ومناك الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا رايح ومناك الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعيلي وادعيلي وديني Moj prvi posao je bio da ručno neki 100 kubika, 10 kamiona zemlje, jel da, rasplaniram i to blizu puta M17, oni koji su bili kod mene znaju da je to odmah e, blizu moje kuće. Svi su me gledali kako kopam zemlju, pošto je bilo pre magistralnog puta, mnogi su sa čudom mi se obraćali i govorili, evo izo, bio si gospodin, uživao, gledaj na što si spao, ruke, ti sve prljave, ti si umazan, mogao si da živiš od muzike kako si do sad živio. Sjećam se kad mi ste tako jedan rugao i govorio kako je mene Bog kaznio, pa sad kopam tu zemlju i rasplaniram. Teško mi je bilo, ali sam odgovorio, daj Bože da to bude ovdje na Dunjalku. To sve je slušao od gazde sin koji je bio kraj mene slušao kada je ovaj meni to rekao. Sutra dan ujutro dolazi sin tog gazde kod koga sam radio, a bio je svjedok, jel da, ovi dobacivanja. I sam usjećen, viće trčeći prema meni, izo, izo, znaš šta se desilo onom? Što se viće rugao, rekao ne znam. Kaže, udario ga je automobil i odbio mu jednu nogu i u veoma je teškom stanju. Kad se insan hvali svojim dijelima, da misli da je neko i nešto, Resul sallallahu sallam kaže, nema niko među vama koga će njegova dijela spasiti. Pa su pitali, zar ni tebe Allaho poslaniće? Zar ni tebe? Pa je rekao, ni mene. Ni mene osim ako me Allah obaspe svojom milošću. Kako se onda hvaliti da si pun dijela, a kamoli da si da si ali. Sad smo otkrili jednu, jel da, veliku pod navnim znacima tajnu, to je moja lična karta, slobodno me ispravljajte. Ja nisam nigdje pobjegao, tu sam. Ako je žal da se ova vjera ne kvari, onda nek se ispravlja ne samo izred, bilo ko, bez obzira o kome da se radi, tako se čuva sunat Muhammed alaih salatu wasalam.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 Njega slavimo, Allaha veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, ali i salatu wasalam, njegovu porodicu, njegove sahabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti do danas. A zatim, poštovani džemate, draga moja braćo i sestre i slušalci ovog predivnog radija, salamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh. Hvala Allahu, koji nas je uputio na pravi put i molimo ga te Tebare Kevotala da nas nadahne dijelima kojima će on biti zadovoljan i da govorimo i radimo, a da on bude nama zadovoljan. Jer ako on nama ne bude zadovoljan, džabati zadovoljstvo cijelog, cijelog svijeta. Tema koju sam ja izabrao večeras nije slučajna. <clears throat> ja ću uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć truditi se da budem maksimalno otvoren, želeći time Allahovo zadovoljstvo, a zatim da oni koji slušaju me i koji su, nadam se, dobronamjerno e, upućivali, upućuju kritike na moju adresu, da vide da ja nisam čovjek koji se krije iza ove kutije i da nisam onaj koji bježi, tako mi Allaha, nikad nisam volio povlačenje, a ovo ne radim da bi njih zadovoljio, nego da zadovoljim gospodara svoga Tebare Kevotala, jer me iskušao ovim, iskušao me uzvišeni, da li ću ja biti onaj koji se krije iza ove kamere ili iza ovog mikrofona ili iza, iza ovog monitora ili ću otvoriti svoje srce prema svim ljudima općenito kako bi pomogao ovu davu i kako bi razbio, razbio sve predrasude omeni samome. Pa sam ja odlučio da sa vama, braćo moja i sestre, podijelim jedan dio svoje životne priče iz onoga što sam proživio i da jednostavno sa vama podijelim, podijelim svoju, svoju ličnu kartu. Svako od nas, braćo i sestre, na neki način ima svoju životnu priču. Kako je i na koji način prihvatio se ove nam prelijepe vjeri islama i tako izašao iz tame džahilijeta i okova zabude u svjetlo Allahove tebareke vata'ala vjere. Ja sam kao i mnogi drugi jedan od tih sretnika alhamdulillah koji Allahovom voljom i dobrotom prihvatio se ove usavršene lijepe vjere kojoj ništa ne fali niti joj se smije šta dodat i nakon teškog tumaranja počeo sam da živim jedan sasvim drugi život. Više od pola svog života sam proveo družeći se sa jednom od najgorom vrste ljudi pored glumaca, a to su muzičari. Nemojte se čuti što kažem najgorom, jer sigurno imam puno pravo na ovaj izraz za tu vrstu ljudi, zato što sam uh, poučen ličnim angažovanjem u toj branši ljudi i poslu i nažalost, i nažalost velikog iskustva na tom polju svo svoje vrijeme ja sam provodio obilazeći cijelu bivšu Jugoslaviju, povodeći se za uživanjima koja mi je sama priroda tog posla nudila. Sam se život svodio samo na provode, novac, izležavanje, putovanja, lutanja, orgijanja i ugađanja svim vrstama ljudi, ali sve samo zbog jednog cilja, da bi im izvukao što više iz novčanika, zajedno sa svojim orkestrom i pjevačicama, i zadovoljio i zadovoljio svoje strasti. I tako razmišlja svaki muzičar. A zatim nakon dobro obavljenog posla u kasnim noćnim satima, ta isti novac bi trošio nemilice u skupim hotelima, diskotekama i osobama koje su mi bile najbliže. Dobar dio svog života sam proveo lutajući i misleći da sam sretan i da je muzika nešto što mi ispunjava moj život, slava, novac, žene, provodi, lumpovanja, putovanja. Sve me to ipak nije činilo srećnim, što sam uvijek, nakon par dana ti lutanja, kad bi došao kući, sam bio svjestan. Jer nakon svega, ipak se probudim i vidim da me to nije zadovoljilo, jer moram ponovo noćas na neku žurki ili svirki fešti i ponovo na isti put, što je jasno govorilo da ovo nije to što me čini sretnim jer nikad nije bilo dosta, a i dalje mi duša ostaje prazna. Često sam se pitao gdje je izlaz iz ovoga, dokad ovako i dokad će moja porodica čekati da se otac, sin, brat, vrati neka svojoj kući i donese osmijeh čestitog oca svojoj djeci. Jer je to bilo, braćo i sestre, nemoguće. Zato što taj otac davno svoj osmijeh potroši u nekoj od kafana, i hotela dijeleći ga ljudima i ženama sumnjivog morala. Moja porodca je uvijek čekala pažnju. Nadala se da će taj otac doći i u večernim satima sa svojom porodcom da im porudi toplinu očinstva. Nažalost, to je bilo nemoguće izvesti jer se sva snaga trošila na odgoju kafanski mangupa i nemoralnih osoba i bilo je nemoguće pored toliko grijeha koje ta vrsta posla nudila u isto vrijeme biti dobar i odgajati porodicu. Wallahi, braćo, bilo je nemoguće. Sve je bilo tako do jednog Ramazana. Kad me je prvi put obuzela <clears throat> ili obuzeo nekakav čudan osjećaj koji je u meni počeo da proizvodi dotad nezamisliva razmišljanja. Po prvi put me je bilo stid što ljudi idu petkom na džumu, prolaze pored moje kuće, a ja ne idem. Često bi govorio ženi da zatvori vrata, da me niko ne vidi, da sam u kući dok oni idu prema džami. Kada bi neko umro u selu, opet bi se krio da me ne vidi, jer bilo me sramota, ne znam ništa o tome. Tada je nastupio na mjesec Ramazan. Ja možda neću braću i sestri govoriti tačno, onako baš hronološki poredano kako je sve išlo, ali se trutu za lahov pomoć da događaje povezujem, pa mi halalte. Nastupio je mjesec Ramazan i odlučio sam taj mjesec da ne pijem, da ne pijem alkohol. I da taj mjesec ne svira nigdje. Niko u mojoj poroci nije ni pomišljao šta će se desiti. Kao ni ja sam, sama činjenica da ja hoću da postim kod njih je bila čista glupost od strane mene. Tako su me gledali. Mjesec Ramazan je već podaleko odmicao ja sam istrajavao obećanje koje sam dao sam sebi. Nema alkohola, nema svirke. I čini mi se da je bila 25. noć eh, Ramazana i u goste mi je došao moj rođak koji je bio na fakultetu islamske nauka u Sarajevu. Inače, blizu mene stanuje. Sjećam se dobro kako sam pred njim sviđao šale na račun islama, na šta on i nije posebno reagovao. Pošto sam bio ratnik u proteklom ratu, Volio sam ratovat i volio sam o tome da pričam. Zamolio sam ga onako da mi malo priča o tome kako su muslimani prije ratovali. Da mi kaže šta je to Bedr i ko je Muhammed ali selam. Kakva sramota za mene, subhanala. Lično sam poznavao i radio i radio sam mnogim nazovi estradnim zvijezdama i zvijezdanama, jel da? I sve znao o njima, naproti bili su mi uzor i oni na koje moram ili koje moramo ponašati kako bi što bolje na nje ličio. Prvo divlji jagod atomskog sloništa, Di Papli, tako dalje, Enes Begović, Toma Zdraković, Amela Zuković, Rizu Hamdović, Omer Pobrić i tako dalje. A u svom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, ne znam, ama baš ništa. Subhanallah. On je počeo da mi priča i počeo sam da prepoznajem nešto što se zove ponos. Rekao sam sam sebi, ovdje nešto ima, ovo je nešto veličanstveno. Kako je moguće da su ti ljudi toliko i malo mogli pobijeti toliku nevjeričku silu? Jer sam ja razmišljao, ovdje u ratu kod nas uzmeš 80 tvorku i dočekaš 50-60 ljudi četnika komutno, ali sabljom svakog ili trojicu ubiti. To nisam mogao nikako stvariti. Pa sam rekao sebi, ovo je nešto veliko. Pa sam zamolio tog rođaka <clears throat> da dođe i sljedeću noć i da nastavi. Tražio sam ga sutra dan da potvrdi svoj dolazak. I on je to i uradio. Toliko mog razgovora. Sa njim postavljao sam mu razna pitanja. Ko su ovi rapi, Arapi? Pitao sam ga za Arape ovde, kod nas. Kaki su mi muslimani? Da li sam ja musliman? sve mi je pozitivno odgovarao, nije ni slutio, a nije ni slutio šta se u meni dešava. Pozvao sam ga i treću noć. On je odbio, kaže, nemam ja vremena, ali mi je rekao, doneće mi knjigu u kojoj sve piše i u kojoj su odgovori na moja pitanja. Tako je uradio, bila je to sira Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam. Sjećam se, bila je 27. noć Ramazana, činim se i odlučim da sutra dan po prvi put u svom životu postim. Čitavu noć sam proveo čitajući tu knjigu. Moja supruga je počela da me gleda čudno, a i ja nju, iskreno rečeno. Svi su mi izgledali odjednom crni, sublesavi, čudni baš kao i ja njima. Zapostio sam taj dan, ne znavši ništa od islama, i našao sam jedan Kur'an koji sam dobio dok sam bio u armiji Bosne i Hercegovine. Otvorio sam po prvi put u svom životu nešto što sam odmah zavolio. Dok sam čitao prijevod te knjige, duša je tražila još. Nisam mogao zaustaviti nikako apetite duše. Radost u očima i u meni se nije mogla izmjeriti. I rekao sam sam sebi, ovo je to. To je to To je taj osjećaj koji meni treba. Kakva muzika i kakvi provodi. Sjećam se jedne od tije noći, dok sam, jer nisam više spavao po čitavu noć, od radosti i od učenja. Oko dva ujutru činim se, žena je ležala, ja sam sjedio u kuhinji i čitao, i onda je nešto lupilo. Lupilo je jako, kao e, kad se vrata zatvori. Skočio sam just to da vidim <clears throat> šta je. Probudila se moja supruga, onako otvorila dobro oči, kako gledala u mene, tako je i gledala ono što se desilo u sobi. Vidjeli smo da je nešto, pod navodnim nešto izvadilo Kur'an iz mog regala i Kur'an je stajao na podu sa otvorenim strancama. Ja sam se prepukao nikad u životu, jer sam vidio da je nemoguće da je sam Kur'an mogo ispast. Regal je bio dubok i debeo, a vi znate kako smo mi prije Kur'ane čuvali. Prepao sam se ko nikad u životu, ali nije to bio strah kakav sam ja imao prije. Nije to onaj strah, nego strah koji je u sebi imao i nekakvu sigurnost. Nisam mogao sam sebi objasniti. Otrčao sam odmah do imama da mu kažem šta mi je se desilo. To je bilo najveće pa sam se vratio <clears throat> nazad kući. Onda sam ustao, našao jedan podaran ili Mihal. Otišao sam na sprat kuće i pod prigušenim svjetlom sam držao Mihal rukama i po prvi put padam Allahu na seždu. Dok nevješto klanjam, ugledam u knjizi drugčiji od onoga kako ja radim. Vidim da sam ne vješ, ne znam, vidio sam da griješim, plakao sam i pitao sam sam sebe. Bože dragi, šta je ruku, šta je kijan, šta ovo piše, pa ja ništa ne znam. To je trajalo do dugo kasno u noć, pa sam stalno ponavljao radnje, provjeravajući da li sam u Mihalu, da li je dobro ili nije, ili je li ispravno ili ne. A ujedno me je pekla gorčina zbog života koje sam praveo, a ne znam, ama baš ništa od svoje vjere. Sutra dan, svjetlost na mom licu je bila primjećena, to sad znam, od strane moji najbliži došla je moja majka i pitala moju suprugu, jesam li ja bolestan ili lud? Šta je sa mnom? Što samo šutim i čitam? Ja nisam imao znanja da se branim. Nisam znao da odgovorim. Samo sam govorio, pustite me, pustite me, ne dirajte me nikog A u meni se pojavila želja da idem u bočinju. Jaka želja da idem u bočinju sa Arapima. Da mi je da vidim Arape, da im kažem da sam sa njima suhanala. Da mi je da idem u džamiju, ali kako? Kako sad proći cestom i mahalom kad sam bio najgori, suhanala? Kako kad sam bio muzičar, sve izabavljao, svi su me slušali. Streo sam jednog brata koji je po prirodi, inače miran, i on bi prolazio kraj moje kuće, imao je bradu, kratke nogavice, na svaki vakat, namaz. Onako sam ga pozvao sebi, znao sam da je on stidljiv i zamolio sam da me pozove kad krene u džamiju, jer nisam imao snage da idem sam i odlučim da idem pa šta bude. Brat je došao po mene, idem prvi put prema džami, srce samo što nije ispalo od dragosti. Dok sam išao prema džami, imao sam ošćaj da svi u mene gledaju. I oni su gledali, ali još nisu bili sigurni kuću ja, dok nisu vidjeli da ja izlazim iz džamije. Oni su mislili, ide iz onako. U džamiji ima mi neka braća istina da vam kažem, nisu me baš privatli kako sam ja očekivao da će to biti islamsko bratstvo i da. Ali eto, ja sam to možda zamišljao malo više. Jedan od braće koji je sad sa nama, džemat Omer je imao osjećaj za mene, jer je imao iskustva iz jahilijeta, skoro koji ja, i znao je odakle dolazim, pa me prihvatio. Ostavljao sam grijehe, jedan po jedan, znajući da su oni haram. Uopšte nisam tražio dokaze za to. Cigare, alkohol, psovke, ružne navike. Brat Davud, s kojim sam išao u džamiju, me odmah počeo podučavati arapskim pismom, podučio me ostalim stvarima u vjeri i uz njega sam najviše provodio vremena. Sjećam se da mi je najteže bilo učiti dove one abdestke, subhanallah, bilo je kamaru. Pa nikako nisam mogao i onda kažem, onako, brate, reko, izvini, ali ovde, ovo se malo zapinjem oko ovog, nikako mi ne On kaže, ma ne trebaš to učiti, ja sam to tebi zaboravio reći. Allahu akbar, kada me sunce obacijalo dragosti, uh, reko, sad mogu komotno na namaz obavljati kako treba odmah, jer mi to ne treba. Jer sam sve mislio, samo se džaba privrćim, ovo ne znam, džaba je. Nakon nekoliko mjeseci, tad već moja mala čjerka Amina, bila je mala, mi se obratila riječima, babo, ja želim da stavim maramu. Ona imala, čini mi se da je bila treći razred osnovne škole. Subhanala, to je za mene imalo posebnu poruku i pomoć od gospodara. Posebnu pomoć od gospodara te Tebara Keotala. Iako je bila mala i možda je nesvjesna šta je čeka, znao sam, znao sam da me Allah time pomaže a iskušava. Ja sam joj rekao, čeri, obećavam da ćete štititi, jer su svi napadali. Ako, a, ako staviš maramu na glavu, jer sam znao da će to imati velikog, velikog odjeka. Tako i bilo. Govorili smo da sam ja nju prisilio, a tako mi Allaha nisam. Tako mi Allaha nisam. Hoće me nešto ove potvore, čitav život. Allahu mu stajan. Moja supruga je sve, na sve to gledala kao na nešto prolazno ili trenutno. Ja sam molio Allaha da i ona krene mojim stopama. Nakon izvjesnog vremena odlučim da idem na medresu i ujedno ću i ostaviti muziku. Od tog momenta ja sam adresu završio, alhamdulillah, i muziku sam ostavio i počinju malo teža iskušenja. Moja majka je dovela familiju kako bi me odratili od ovoga, jer sam ja već pustio i bradu i skratio nogavice, dizao ruke onako, jel da, ko, kako kaže ovi vehabije, jel da, Govorili su mi da se oni raduju, da ja ne pijem, tako dalje. Eto, lijepo je što ja klanjam, ali konstantno su ponavljali jednu te istu rečencu. Nemoj samo biti ko oni, nemoj samo biti ko oni. Šokirala je vijest da ja ostavljam muziku. Dovodili su nekakve učene kako bi mi dokazali da eto može ako se mora jer ja nemam od čega živjeti. Međutim, džaba su sve govorili, meni se jednostavno ogadilo nešto u čemu sam čitav život proveo. Još taman u to doba sam već isplaćivo gitaru koju sam naručio u Njemačkoj koja je koštala sadašnji preko 600 eura. Pa sam, pa sam se tako opirao, opirao svojoj poruci, nisam znao kako da se branim, nisam imao znanja, pa sam im jednostavnim jezikom rekao, majko moja slušaj i familijo, ako ne prestanete, Allah mi ja ću početi da vas izbacujem iz kuće kroz prozor. Ja nisam tad znao, da vam kažem iskreno, ni znanja, ni sam imao, ni sam dobročinstvo prema roditelju, uglavnom samo sam rekao i materi i svima, izbaću vas kroz prozor, nemojte me više sprečavati, Allah mi počet ću vas udarati. Oni su vidjeli da sam ozbiljan i da je stvar već, da sam, kako su i rekli ovaj pričacu, da sam već dobro, dobro u podmakloj fazi ludila. Jer to je sve što sam znao da kažem. Kad god su napadali, ja sam bio čvrći. Prašli su me da neću moći da izdržavam porodcu i da ću umrijeti od ladi, na što se nisam ni obazirao. Sjećam se jedne prilike sa mojom čerkom Aminom. Dala mi je žena, i imali smo neki 30, 30 i nešto maraka, pa sam trebao da kupim svojeg čerki cipelce. I kad smo krenuli od kuće, žena mi kaže, evo, to je što imamo, kupi jedne cipelce nju i ako ostane šta para, kupi jedan gusti sok, treba da dođu nekakvi, nekakvi gosti. Obrate pažnju, dobro što govorim. Žena mi je rekla, kaže, kupi eto cipele, i jedan gusti sok. Ja sam sa svojom čerkom otišao u Bočinju, gore su bile neke prodavnice i našli smo u jednoj prodavnici cipele koje njoj govaraju. Međutim, prodavnica je bila otvorana, ali brat koji je radio tu, nema ga. Nema ga i nismo ni uzeli. Iako su bile cipele, što bi rekli, ko skrojene za nju. Pa sam uz Allahovu pomoć sa čerkom otišao u Maglaj i dole smo tražili cipele, ušli smo u jednu prodavnicu koja je bila državna. Ali ja sam se već prilično istrošio, tako da mi je falilo nešto para I nisam ni mogao da joj kupim te cipele. Dok smo se vraćali kući, normalno ko svaki roditelj, teško mi je bilo. Dijete ono eh, skučenog pogleda. Vidim ja, eh, ona želi da pokaže da joj nije teško, a znam ja, ja sam imao te situacije. I vraćamo se kući i dolazim na vrata svoje kuće, onako oborene glave, ka, pita žena šta je, ništa, reko nisam uzao ništa. Pa dva para cipela, jedan je za zimu i jedno za ljeto kad sam to vidio, suze su mi potekle iz lice, djeklo, samo Allah te barake od tala, tako može obući svoga roba. I nisu meni ibret bile te cipele, nego mi je bio ibret kada je žena iz leđa izvadila gusti sok, litar gustog soka. Jer ja nisam ni to kupio i kaže, evo, bila neka rodica, ostavila, ostavila je ove cipelice i ovaj, i ovaj gusti sok. Morao sam da tražim kakav posao i Allah me iskušava. Moj prvi posao kad sam ostavio muziku bio je da neki 100 kubika zemlje rasplaniram ručno blizu puta M17. Ovo što čujete za mene, ovo su moja braća iz Maglaja i šire, evo ovde su za mene, pa tako da nemojte mi zamiriti. Ne mogu da saburaju izgleda. Moj prvi posao je bio da ručno neki 100 kubika, 10 kamiona zemlje, jel da, rasplaniram i to blizu puta M17, oni koji su bili kod mene znaju da je to odmah e, blizu moje kuće. Svi su me gledali kako kopam zemlju, pošto je bilo kraj magistralnog puta, mnogi su sa čudom mi se obraćali i govorili, evo Izo, bio si gospodinu, živao, gledaj na što si spao, ruke, ti sve prljave, ti si umazan, mogao si da živiš od muzike kako si do sad živio. Sjećam se kad mi se tako jedan rugao i govorio kako je mene Bog kaznio, pa sad kopam tu zemlju i rasplaniram teško mi je bilo, ali sam odgovorio, daj Bože da to bude ovde na Dunjalku. To sve je slušao od gazde sin koji je bio kraj mene i slušao kada je ovaj meni to rekao. Sutra dan ujutro dolazi sin to gazde kod koga sam radio, a bio je svjedok, jel da, ovi dobacivanja. I sad usvičen, viće trčeći prema meni, izo, izo, znaš što se desilo onom? Što se viće rugao, rekao, ne znam. Kaže, Udario ga je automobil i odbio mu jednu nogu i u veoma je teškom stanju. Meni se tad još više imam povećao, a taj momak je polako počeo da klanja zajedno sa mnom. Nakon izvjesnog vremena kupio sam sebi motorku, pilu, stil, <laughs> jel i počeo da radim u šumi, da režem drva. Bio sam i kako dobar i danas sam u tome. I od toga sam živio, ali ovaj put najljepšim životom kakvim se moglo živjeti dinar zarađeno znoja, vallahi je najslađi dinar, od rada svoju ruku, ali na halal način. Polako su se navikavali na mene moji najbliži. U momentu kad mi je brak bio na rubu propasti, moju kuću je obasjalo novo svjetlo. Primijetio sam jedne noći da moja supruga izgleda nije u kući. Počeo sam da je tražim. I kad sam otvorio vrata sobije na spratu, ugledah prizor kakav sam samo sanju i želio da vidim. Moja žena stavila maramu, obukla nekakvu dugu suknju, gdje je našla, ne znam, i pada Allahu na seždu. Radost je bila neizmjerna. Odjedno sam, odjedno sam, odjedno sam svoju ženu zavolio. Dotad samo Allah zna kako sam osjećao prema njoj. Danas moja Hanuma ima završen prvi stepen kurs arapskog jezika, i morat ću izgleda konje na časove. Sad mi je bilo lakše, tad, jer smo zajedno podnosili sva iskušenja i moje male kćerkice i ova druga su sa nama klanjale, tako da smo sad u namazu bili svi zajedno. Kupovali smo knjige i odma se vasali na učenje. Gledali smo da svaki dinar upotrebimo što smo mogli da kupujemo knjige. Redovno smo obilazili sve dersove i malo koji bi prošlo da nismo bili prisutni. Voljeli smo puno da čitamo i dosta smo kupovali knjige iz raznih oblasti i iz radnih, i od radnih alima, to radimo i danas, i od Karadavija, i od ovih naših daja, i od bez izuzetka. Džemat u kojem smo bili je djelovao punom parom, sve dok naš vođa tadašnji, a to je mislim bilo 2001. godine, nije odlučio da djeluje kao imam jedne džamije blizu nas ovde i kao on će ostati u islamskoj zajednici i da nam izdaje zadatke. Tadašnji džemat u toj džamiji pod njegovim vojstvom bili su sve braća sa bradom, i Mutevelija, i, gla, i ta imam, i niko nije smijao što bi rekli da kvrkne. Sve je bilo naše pod patronatom El Suneta vođena Velđe Mata. Međutim, kada je on odlučio da uđe definitivno sa islamskom zajednicom, odma je počeo i da se mijenja, da radi stvari koje nije Allah Tebare Kvetala objavio. Ja sam odma napustio džemat i rekao da će sve ovo propast, povodeći se za hadisom, da se umet neće ujedin na zabludi, da je svaka novotarija zabluda. I čvrsto sam ostao na tome i napustio džemat, onda su me obtužili kako cijepam džemat. Iako sam bio sam, još neke braće Omer, još neki bili su tu i sve su nas optuživali da cijepam u džemat. Allah mi je svjedok da je to laž. Danas taj džemat, danas taj džemat ne postoji i protiv tog imama koji je tad ušao u islamsku zajednicu na promijeni stanje, upravo ovih dana mještani potpisuju peticiju da ga izbace, iako im je odovoljio sve što su tražili. Nakon par godina, mislim oko 2004. godine, dolaze braća koja su tad ostala sa njim i traže od mene da formiramo džemat i da na čelu tog džemata budem ja. Ja sam odmah ideju pozdravio, privatio, ali sam odbio da ja budem taj koji će voditi džemat jer braća koja su puno prije mene bila u islamu su iskusnija, imaju iskustva, alavite, iz bočinje i nikako ne dolazi u obzir da ja budem na čelu te kolonije, nikako, ja sam odbio. Oni su pristali, oformili smo džemat, registrovali udruženje i počeli sa dersovima u jednoj od privatnih kuća. Mogu reći slobodno, braće i sestre, da je više od 40 daija Allahami, ja i sve znam, redovno dolazilo da nam drži predavanja. Tekbiri, plač, kitabu telhi, uh, naređivanje na dobro, odvraćanje od zla, dava, više, e, više nego sigurno je bilo da je dava krenula, tako sam se radovao tome i tim dajama da je to neopisivo. Umeđu vremenu, nakon, između ostalog teškog truda i počinje da, da Allah te bar ne tala obasjava ponovo moju porodcu, počinje da klanja i moja majka svaki vakat u 60 i nekim godinama svoga života bila je okorali komunista. Po, sjećam se dobro kada je pitala me za tespi, ma reko, majko, samo klanjaj, ma ja ću ti nabaviti tespi, koliko hoćeš, samo klanjaj, samo počni klanjati. Kasije ćemo ga, jel da, skloniti, šalotala. Imali smo, jel da, po tri, a nekad i po četiri dersa sedmično. Po tri, a nekad i po četiri dersa sedmično. Pored halki, volio sam da pišem na dersovima, A i danas ima mnogo toga sačuvanog. Bio sam sretan što nas svi obilaze, sve daje, posjeću na dobro, da gradimo mešide, da se odvojimo od novotara. Sjećam se, mnogi od njih su nam pričali svoje doživljaje iz medresa gdje su završavali sa novotarima, pa smo ostajali do kasno šale, zbijajući i smijajući se šta su sve radili. Moral je bio na visokom nivou. Sve dok ti isti polako nisu odustali, jako opravdano, sve dok nije procurila vijest da neki žele da se surađuju sa islamskom zajednicom. Tad su dersovi polako počeli jenjavati. Umeđu vremenu se pojavio i še Jusuf, Hula. i tad počinje belaj za mnoge, jer Jusuf počinje dersovi za kide i razdokrivanje novotara i njihovih pomagača. Tad su ga se a, eh, skoro, skoro, mogu reći slobodno, svi, svi odrekli. Većinu ovoga dalje vi znate, jel da? Sjećam se jednog detalja kada je Jusuf Rajmehula derao se na nas nakon što nam je ispredavao dvije, tri ili četiri godine, ne znam tačno, ovaj, počeo da galami, počeo da galami i kaže, ja vama više neću dolazit, kad će već jednom neko od vas sjesti i otvoriti knjigu, pa čitati ako ništa drugo. Jusuf je htjeo i išao je na to da bude daji, ali da odgaja da neko iz grupe ljudi ustane, pa kako tako, ali Jusufu je bio cilj, ne da on predstavlja sebe i svoju davu, nego mu je bio cilj da vidi da li je iko naučio nešto od onoga što on prenosi. Zato se še Jusuf Rajmehula dobro, dobro izderao, naljutio i ja sam tad dobio dobre, dobre kritike. Tako me ispostrojavao ko, što bi rekli, malo dijete, pa je davao naznake da ne treba da budemo gledalci, jel da? Nego da ova dava mora da se preuzme, zato i je to, da se dijeli mi raz, da ljudi uče i da krenu, pa grešit će, to je normalno. Ja sam još intenzivnije počeo da učim i dalje obilazeći da je, išao sam onda za njima u njihova mjesta. Nakon smrti Jusfora i Mehula, ostali smo bez daija i morali smo da Takva situacija je nalagala da neko od nas mora da sjedi naprijed. Mora, druge nema. I braća su, braća su odlučila i pao je red na mene. Sva su se braća uključila da se sačuvamo fitne svako na svoj način. Nismo ni slutili da plan nekih već veliko uzima maha, počela su koškanja u džematu. Neki su već bili duboko sa planovima Dajja. Dobar dio džemata ostaje sa njima i mi ponovo ostajemo sami. Sami nas nekoliko. Zvao sam, sjećam se da sam nazvao brata Samira Šejića u Kalesi i kroz plać mu rekao Samire, Pa naša braća hoće se lautarmo, je li ovo moguće, šta ćemo sad? Poznavajući Samira kao jednog od najvećih prijatelja Jusufa Ramehula, on mi je rekao, ajde čovje, dovište ovamo kod nas. Mi smo to i uradili. I tad upoznajem, alhamdulillah, rabbil alemin, šeha Nusreta imamovića. Veliko olakšanje se sjetlo, osjetilo nakon samo prvi 10-15 minuta dersa. Zavolio sam tog insana, subhanallah, A ne mogu vam ni objasniti koliko sam ga zavolio. Nismo sami rekao, evo ova je naš garan, nema druge, vidiš, ovo ovaj je naš. Gledamo se ko da se znamo 500 godina. Rekli smo, išli smo redovno 120 km, redovno na predavanja, skupljali pare. Ja, brat Selvedin Ahmed, brat Omer i tako dalje. I preslušavali i pisali kitabu Teuhid, vjerovanje mama Teuhida, sjećam se dobro. Radovao sam se tome kao malo dijete, pošto se džemat raspadao, ušli smo u jednu džamija islamske zajednice, to je braća koja su evo upravo iza mene ovde sjede, oni su odlučili u tom mjestu oruće, to je dalje od magla jedno desetak kilometara, u blizini nema ni jedne džamije, bila je džamija koja je bila napuštena, pa su oni odlučili da pokrenu džume i ja sam se odazvao tom pozivu i počinje, počinje moja prva džuma. Odazvao sam se pozivu da pomognem tu braću. I neca sam, alhamdulillah. Svjesni smo Mi smo bili svjesni šta je sa Jusufom bilo i šta smo doživljavali kad se uđe u takve džamije, ali išli smo, išli smo do kraja. Idemo oživljavati sunet, pa šta bude, nek bude. Doživljavali smo isti scenario. Tad su nas napali svi da se odvajamo, da cijepamo. Govorili su prije toga da smo blizu džamije, pa kad smo ošli daleko, uvijek su, uvijek su subhanala izmišljali nove stvari i izmišljaće uvijek Allahul Mustan, uvijek će izmišljati molim Allah da prestano izmišljati da nas pomognu. Mi smo znali šta će se otprilike desiti, doživljavamo isti scenario. Mještani su se digli, policija, sve je bilo spremno samo da je trebalo da razvalimo vrata džamije i da to bude dovoljan razlog da počne hapšenje. Međutim, poučeni iskustvima, mi smo se povukli, ostavili tu džamiju zapečaćenu. Allah, molim da im srca zapečati jer je toga što su je zatvorili. Odlučili smo da napravimo mešit da formiramo džemat koji dan danas hvala Allahu te bareke wa ta'ala toji i kako čvrsto na svojim nogama uzdržujući Allahovu riječ i sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u svake probleme je da, koji svaki džemat, džemat ima preuzeo sam odgovornost jer sam morao, jer sam morao ovaj, odgovornost od koje sam bježao jer sam neko je morao i tačno sam osjetio potrebu da moram da povedem džemat veliki je manet je došao na, na plećak Nije mimber šala. Oni koji nama hoće da kažu da mi smatramo da je šala, Allah molim da i nagradi ako su dobro namjerni. Znam ja dobro šta je minber Mohameda sallallahu alaihi veselem. I znam dobro šta se sa tog minbera mora govoriti. Jer je osto minber i sa minberom emanet Muhameda alaihi salatu wasalam. Allah molim za pomoć. Veliki emanet pokretanja hudbi i dersova koji je dobio na težini tek e, i na odgovornosti nakon akcije Mrak u Mauć. Konstantno sam pozivao daje da nas pomognu javno, tajno, slao habere. Allah mi je svjedok da sam poslao na dosta adresa tekst pismeni sa meselama na čemu smo koji e, od, e, od naši daja, naši nema ništa moje, očekujući da će te daje naši razumijevanja, da vidje da mi klanjamo za novotarima, da ne tekvirimo sve redom, Međutim, međutim, na moja pisma se nije odgovaralo, naprotiv, napadi su još bili žešći i veći. Ja sam bio spreman i priznavao sve svoje krivice i dan danas to činim samo da, da bi, da bi e, dava išla bolje, samo da bi nam da bi bili zajedno. A pa ako je problem Izet hađić, Allaha mi, ja i ovu priliku koristim, Wallahi, obavezavam je da mene sklonite a da se daje u jedinu ako sam ja, ako sam ja problem. Sve sam i sve bi privatio na sebe, samo da dava ide dalje. Međutim, niko se nije odazivao. I ja koristim i sad priliku. Allah mi je svjedok. Tako mi je Allaha. Držat ću Safeta Kuduzovića na leđima svojim. Da on bude u našem mešidu. I da drži hudbe mjesto mene. Allah mi držat ga na svojim leđima. Mene to nije ni stid, ni sramota. Mene moje daje uče da cijenim ilm, cijenim tuđe znanje, a ne uče me da služam kako ljudi lažu pa da tako nastup. Bojkot i odvraćanje od mene nije nikako prestajao. Sjećam se kad sam krenuo za malo ću ono jutro, kada je bila akcija mrak, <clears throat> i otkriću vam jednu tajnu koju nikad nisam govorio nikom, a še je bila Bosnić što može potvrditi. On tad još nije bio, da kažem, bio je on sa nama, ali eto, ne volim, ne znam, ka, ne znam jednostavno šta da upotrebim. Eto, oni su os, braća, naša braća koja malo drugčije misli. Eto, drugčije misli, me to da mi oće drugčije. Tako sam ja naučen, ja ne znam drugčije govoriti. I kako sam sjedio u autu sam, išao sam prema maloći i nazvao sam šeha Bilala Bosića. Rekao sam ovako, selam aleku, aleku, selam. Znaš ko je ovde? Kaže, ne znam. Ja mu kažem ovde, izet, Sjećam se da sam rekao, jer nije znao kome se radi, ja kažem, ja sam desna ruka Nusveta Imamovića. On je onda skonto, tako sam rekao da me skonta, ne mogu ja biti desna ruka Nusveta Imamovića. Mi izbri za leto, to sam rekao, samo ne bilo ono ovaj, da, da mu kažem koliko sam blizak Nusvetu, eto. I rekao sam ovako, še je Bilal, ja idem za Maoću, Husena, ne mogu nazvati, ovima su zabranili ulaz, ovima prijete, ovih nema, nikom se ne javlja, nadam se subhana da ćeš mi pomoći, daj mi nekakvu podršku. Tad šej Bilal Bošić mi je rekao ovako, وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَيْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيجِ الْحَمِيدِ Kaže, reci braći moje u maoći, a svetili su im se samo zato što su Allaha dojštenog hvale i veličali. I kaže, reci im da sam uz njih, da ih podržavam, nek se dobro drže, Allah iskušava zato što su na istini. Allah mi je svjedok, još tad je ovo šej Bilal Bosić rekao. Imao sam kao bivši muzičar ogromna iskustva, braći i sestri, u radu sa ljudima i to mi je koristilo Allahovom voljom i pomoći. Morao sam da učim što više. Malo sam imao vremena za porodicu, bitno je samo da Islam ne trpi. Govorio sam sebi, pa kad si mogo izo 15 godina, 16, 17 luta, danima i noćima, i tumarati do jutarni sati od Pule do Titovog Velesa, Ljubljane, Zagreba, Beograda. E vala, moreš i raditi u Allahovoj firmi 24 sata. Sam sam sebe tako otjerao i bez Allaha ne bi mogao ništa. Potreba da se očuvaju džemati bila je ogromna. Braća su zvala sa terena. Osjetio se nedostatak šehova. Vakum nakon nedostatka učeni ljudi je ispunjavao prosla ako se nije moglo nije moglo namiriti ono što fali, jedan u zatvoru ostali daleko nije bilo druge braće i sestre nego zasukati rukave i uz Allahovu pomoć svjesno dobar dio tereta zajedno sa svojom braćom iz čitave Bosne i vama poneti na vlastitim plećima često sam dok bi bio u autu dovio mom Allahu Allahu moj, daj mi snage da izdržim. Zaposli me davom. Učini da služim do smrti tvojoj vjeri muslimanima. Pomozi me, poduči me i daj mi mudrost u vjeri Allahu moj. Sačuvaj me greške jer ja bez tebe ne mogu ništa. Svjestan je ubijeđen da će me Allah pomoć i ovu vjeru. Dobio sam snagu. Allah mi, braći i sestri, ne osjećam umor nimalo. Sa ovako sklonim stepenom obrazovanja pokušavam da dajem svoj doprinos u uzizanju Allahove riječi na zemlji. Znao sam da će biti napada, ja nisam malim. Istina, opravdani kritika, ne direktnih, ali indirektnih, jer mi još niko nije, osim mojih šehova, Allah je nagradio, Dželetom Firdausom, šeha Nusreta, Bilibanija, Huseina, Adema, Ebu Temu, osim njih koji su mi davali nasihate indirektno ili direktno, jer puno bolji ima sigurno ubosni od mene. Napadao me šetan, sasvim normalno, bodreći me, vidi, ti si šeji, e, sad si ali, pogledaj, kako, ti si učen, a ovo je ujedno, braćo i sestre, i bila moja najteža borba. Najteža borba koju sam imao i sigurno imam i sad kod sebe. Zato ponekad primjećete koristim vokabular koji je neprimjeren učenim ljudima. Prostije se nekad izražavam namjerno, mada se govor onoga koji je završio šerijaske nauke na fakultetima jasno, jasno razlikuje od mogu. Ali eto, činio sam to baš, ne bi sam sebe pobjedio te opasne bolesti, koja se zove samoljublje, koja sigurno napada i napada će dok, dok je duša u meni. Znajte, braćo i sestre moja, da od bolesti samoljublja vrebaju velike, velike, velike opasnosti. Jer je ono, on je uzrok kibura. I on najčešće ta samoljublje pređe u holost. A uholost sa sobom nosi ogromne probleme. I svaki onaj koji se sam sobom oduševi, svojim mišljenjem, svojim mišljenjem zavarava sam sebe do te mjere ča sigurnim od Allahova iskušenja i kazni i misli da mu kod Allaha pripada za njega, jel da, posebno, posebno mjesto. Zato ne sluša ničije savjete takav, ni preporuke ti učenim ljudima za sve ove i slične nedaće, krivo je, braćo moja i sestre, samo samoljublje koji je teški grije. Ovo zato što čovjeka e, nema veće nesreće od toga da se umisli da je on neko i nešto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem djelima kaže ni ja ne ulazim u dženet. A šta mislite kad se osoba još kiburi sobom i hvali sobom i misli da je neko i nešto? Pa ko će te to uvesti nego u džehennemsku vatru, subhanallah. Allah u poslanih sallahu alaihi kaže tri su stvari spasonosne, a tri pogubne. Spasonosne su bogobojaznost i u tajnosti i u javnosti govoriti istinu i u zadovoljstvu i u ljutnji i umjerenost i u bogatstvu i u siromaštvu, a pogubne su povođenje za strastima, povođenje za škrtostu, škrtošću i čovjekovo divljenje samome sebi. Ovo zadnje je najgore. Nadam se da je sad situacija, hvala Allahu, malo stabilnija, pa koristim priliku da pozovem sve da je, da sjednemo, razgovaramo, to jest, sa mojim šehovima. Ovo činim da bi sačuvao imena svojih šehova. Jer Izet Hadžić ne želi da se krije iza Husena ili Idriza ili Nusreta. To jest, kako to žele mnogi da proturi, da koristi priliku to što se on sa njima zna. Pa eto, to je dovoljno da bi ljudi pomisli, vidi, on se druži sa učenim, zato je i on učen, čim je sa njima, nema Allah i braće, sestre. Oni su čisti od toga i ne želim da neko blati davu zato što je Izet tu, iskoristavajući izetove greške, pa da joj pripisuju neukost i nepismenost. Ne, vallahi, hiljadu puta, hiljadu puta ne. Nosioci dave su učeni, a izet je samo, i koristit ću izraz mog šeha, Allah ga uveo u džennet Hrdeus, Huseina Ebu Idriza, koji je jedne prilike rekao, kaže, izet je samo glavna, sporedna ličnost u svemu ovome. Šeji, Allah ti dao svaki hajr, tako se i osjećam. Još je braće poput mene, naprotiv, i boljih od mene koje je proizvela ovakva situacija, pa su morali ulagati vlastiti trud i maksimalni napor kako bi se dava pomogla. I oni su danas, hvala Allahu, hativi, vi ih čujete, vi ih čujete, dosta je došlo braće da pomogne. Evo Abdumelik, Ahmed, Nihad i tako dalje. Eto moja, eto moja braće i sestre, to je otprilike moja lična karta. Zaboravio sam vam napomenuti da sam ja završio srednju školu mehaničara i nemam završen ni jedan od islamskih fakulteta i na kraju savjet sebi, a i vama, da se bojimo Allaha te bareke otala. Znajte da se svaka bolest kad se liječi mora e, pristupiti uklanjanju njenih uzroka. Uzrok bolesti I samo ljudja je neznanje da se čovjek divi samome sebi. Čovjekovo nepoznavanje sebe u odnosu na Allaha te Tebare Kevotala. Najbolji lijek za nju je ono što je suprotno neznanju. A to je da sebe dobro znaš i svoga gospodara te Tebare Kevotala. Svejedno da li se radi o tome da je samo ljudje vezano za znanje i metak ili porijeklo. Ne, zato što je šta? Sve što se radi od hajra, Allahov dar, robovima njegovim. Zato Allah kaže, od Allaha je svaka blagodat koju uživate. I sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreća koja te zadesi, sam si zaslužio, sam si zaslužio. Nema veće blagodati nego što je braćo moja i sestra Allahova upota i otvaranje vrata korisnog znanja i dobrih dijela. Nema veće blagodati jer samoljublje nastaje od neznanja i čovjekova poricanja blagodati Allahovi te bareke u tala. Zato Allah kaže da nije Allahovi dobrote prema vama i milosti. Nijedan od vas se nikad od grijeha ne bi očistio. Allah molim da nas očisti od grijeha. Zato što, braćo i sestre, koliko god čovjek bio znan, koliko god se trudio da učini dobra djela, neće ući u dženet zahvaljujući njima. E šta mislite onda, šta mislite onda kad se čovjek kiburi tim djelima, On dijelima ne može da uđe, a sabi su po dani radili ono što im je naređeno, a najveće bi plakali molili da im se to primi. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže najboljoj generaciji ljudi, svojim drugovima, nema niko među vama koga će njegova dijela spasiti. Šta mislite onda kad se insan hvali svojim dijelima da misli da je neko i nešto? Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže nema niko među vama koga će njegova djela spasiti. Pa su pitali, zar ni tebe, Allaho poslaniće? Zar ni tebe? Pa je rekao, ni mene. Ni mene osim ako me Allah obaspe svojom milošću. Kako se onda hvaliti da si pun dijela, a kamoli da si, da si alim? Neko je lijepo rekao, nemoj da te prevari mnoštvo dijela, jer ne znaš hoće li ti biti primljena ili neće. Ne budi siguran od svojih grijeha, jer ne znaš hoće li ti biti oprošteni ili neće. Sva tvoja dijela su za tebe nepoznanca. Ne znaš jesu li primjena ili nisu. Što se pak i metka tiče, njega čovjek ne posjeduje svojom zaslugom, nego čistom dobrotom uzvišenog Allaha Tebare tala. Zato se Allah i čudi nevjerniku koji je zasljedjen svojim metkom, svome prijatelju kaže, od tebe sam bolji, bogatiji, jačijeg sam roda. Ili kaže Karunu, u Karunu, ono što sam stekao, Stekao sam znanjem svojim. Ne vallahi. Kaže uzvišeni o ljudi. Ja ejuhan nas. Ja ejuhan nas o ljudi. Mi vas od jednog čovjeka i od jedne žene stvaramo. I na narode vas i plemena dijelimo. Da biste se upoznali. Pa kaže uzvišeni. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allahu poslanik sallallahu sallam kaže Allah je od vas ostranio pristrasnost paganstvu, to jest oholost, svi ste vi Ademovi potomci, a Adem je od zemlje, draga moja braćo i sestre, poštovani džemate, eto, sad smo otkrili jednu, jel da, veliku pod navodnim znacima tajnu, to je moja lična karta, slobodno me ispravljajte, ja nisam nigdje pobjegao, tu sam, ako je žal da se ova vjera ne kvari, onda nek se ispravlja ne samo izet, bilo ko, bez obzira o kome da se radi, tako se čuva sunet Mohameda alaih salatu wasalam. Pomažite vjeru na, uh, e, nasihatima jedni drugi. Ne dajte da se ova vjera kvari. Čuvajte je svim mogućim sredstvima. Allah je obećao pomoć sigurno. Allah će nas učiniti namjesnicima na zemlji ako budemo njega veličali i njegovu vjeru. Allah mi, ja sam u to ubjeđen. Ja sam u to ubjeđen. Ja prihvatim i prihvatam sve napade na sebe privatam sve kritike Allaha mi jednog jedinog, samo nemojte moje greške pripisivati dajama. Nemojte moje greške pripisivati dajama, nije pošteno, nije fair i to je čak šta više podmuklo ja, Izet Hadžić, mene što se tiče, ja ću pomagati, inša Allahu Teala, moleći Allah da me pomogne, a i vas zajedno sa mnom, u da nas pomogne, da, se, da nas učusti na putu uzdizanja njegove riječi, da nas učusti da ne budemo kukavice, da nam podari mudrost, da nam podari znanje koji će nam koristiti na ovom i na onom svijetu. Molim Allah da nam podari znanje koji će nam koristiti. Molim Allah da nam podari znanje koji će koristiti nama i onima oko nas, molim Allah te bareke o tala, da budemo od onih koji će raditi za njegovu vjeru 24 sata. Molim Allah te bareke o tala, da od nas načini muđahide. Molim Allah te bareke o tala, da nam podari mudrost, da stavljamo stvari tamo gdje im je mjesto. Molim Allah te bareke o tala, da nam podari razboritost u oskudnim trenucima da nam podari razboritost da odluke činimo i radimo samo radi njega i njegovog zadovoljstva. Allaha molim, Allahu naš pomozi nas, Allahu naš Allahu naš, zatvori tagute u zatvore, zamijeni zatvore muslimana zatvorima na mjestima taguta. Allahu naš, Allahu naš, svrgni tagute, primi naše dove. Allahu naš, uništi im sve do jednog. Allahu naš, uništi tagute sve do jednog. Uništi im ekonomiju. O Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, O stvoritelju naš, uništi im ekonomiju, uništi sve one koji su mučili tvoje muslimane, tvoje robove, uništi Allahu, zamijeni ih muđahidima, zamijeni njihova mjesta u lemovu, uništi onu ulemu koja prodaje tvoju vjeru. O Allahu naš, uništi svakog onu, bez obzira obzira, obzira ko bio ko spletkari tvojoj vjeri želi da je iskvari. O gospodaru nebesa i zemlje u naše korca Allahu, pomozi nas stvoritelju nebesa i zemlje, ne dozvoli da nevjernici vladaju nad nama, ne dozvoli gospodaru, učini da troše i metke, da potroše i da zažele i da zatim budu pobjeđeni. Ti si obećao Allahu naš, a mi vjerujemo, mi imamo jakinutnost to. Mi vjerujemo što nas je obavijestio tvoj poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. To je naša akida. Vjerujemo, oni će sigurno potrošiti, mi to znamo, gospodar naš, i metke u borbi proti tvoje vjere. Zatim će istrošiti, zatim će zažaliti i zatim će Allaha mi biti pobjeđeni. Pomozi nas, Allahu našu, čvrsti naše stope. I za kraj, braćo moje sestre, mene što se tiče, Svi oni, svi oni što mi se obraćaju indirektno, ja bih volio da to bude direktno. Moja adresa je Liješca 27, Maglaj, Bujrum, možete na koji god hoćete način, nek mi se obrate, ja sam taj, ja ne bježim nikud. Sprema sam i svjestan opasnosti i svjestan grešaka svojih, moleći Allah da njima podaje iskreno su savjetima, a mene da me, da me pomogne na putu uzisanja njegove riječi. Molim Allah da nas sastavi sa poslanicima, šahidima i sa iskrenim. I evo imate, imate selame, braće džemat iz Maglaja, braće iz Tešnja. Evo ovdje su, Evo ovdje su i mene i neka braća iz, iz vama daleki, daleki krajeva. Ovdje su kraj mene dvojica braće koja su primili islam, bili su, bili su mušrici, evo sjede iza mene, alhamdulillah, tako i volim, vallahi, da vidite kako je lijepo sjediti sa takvim ljudima. Allah molim da pomogne davu i muđahide. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhaneke Allahume, bihamdik, ašadu in la ilan te stakurke, vatu boli. Assalamu alaikum. عليكم ورحمة الله وبركاته فصلاة تترى فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا altav.com soba put bijel soba put bijel zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjer, Soba put.